mu bijyanye n'indero turaza kubabwira ubuzima bw'abanyeshuri ba kaminuza y'uburundi baba ahitwa mu kanyari mu gisagara aca bujumbura aya n'ayandi ni mu kangisasi isanganiro inama isumba ingimba ndasubiye kubaha mwaramutse imyaka icenda irarumanye neza isoko nkuru ya bujumbura ihiye iratokombera isiga abadandaza batari bake mu kangaratete kuva ico gihe ikibanza yari yubatsemwo casigayemwo umunyota n'ibindi bicafu bitandukanye na bugingo n'ubu abadandaza bahora bayikoreramo nabo baja mu masoko n'amaduka yandi atandukanye leta yahavuye yiyumvira umugambi wo kuhubaka isoko nkuru ya kijambere iki hico gikorwa ishyirahamwe ry'amabanki mu burundi mu nama nshikiranganje yo kuwandwa indamukizi umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe leta yatangaje ko kuwa gatatu ndamukiza umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatandatu iyo soko ya kijambere izoba yinjiwe ishyirahamwe orikome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta rishikiriza ko ridatahura ingene imyaka icenda ishobora kurangira leta idashize mu ngiro uwo mugambi wo gusanura isoko nkuru ya bujumbura yahiye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu inyuma y'iyo myaka icenda ico yita ikigega c'igihugu gihiye gabriel rufiri arongoye iryo shirahamwe avuga ko ibyo leta yategereza kuba yarabihejeje tumukurikire iminsi rero iheze imyaka icenda twagumye dusaba ibintu bitari bike kugira ngo leta ibikore ariko ntibyakozwe iyi soko yategerezwa kuba yamaze kuyubaka biciye mu isoko ryatanzwe ku mugaragaro ariko turabona neza yuko ibyo kugeza n'ino saha bitaraba ikigira kabiri cyategezwa kuba cyakozwe kwari gukurikirana abantu bagize ibibazo ahahoze isoko kuko benshi baragize ibibazo by'ihahamuka baragira ingorane indwara zo mu mutwe kubera ibibazo by'akabonge baciyemo barabura umuntu n'umwe bakurikirana ku bijyanye n'amagara yabo yo mu mutwe icya gatatu bari bitezwe yuko bahebegwa amadeni inyungu zigabanuka ku madeni bari barafashe ariko ibyo byose nta kintu na kimwe leta yigeze ikora ngo ibafashe kugira ngo mbere baronke n'amadeni yandi bashobora guhabwa kugira ngo bashobore gusubira kwisunura icya kane cyateza gukorwa ni uko isoko imaze kubakwa tukiri muri icyo gisata c'ubudandaje imifuko mirongo itatu y'isukari niyo yaraye ifashwe n'igipolisi mu gisagara ca Kirundo yari yanyegejwe inyuma yo kuyitanga kuri uyu wa gatatu umwanya urumero ikamara umwanya urumero mara abanyagihugu baba mu gisagara ca Kirundo bidoga isukari itangwa muri iyo ntara ari nkeya cane kuko ngo hari benshi birirwa bayitondeye ariko bagataha uko baje bakidogera kandi n'abadandaza bamwe bamwe bikika mukiza mu kuyinyegeza kugira bayidandaze ku kiro amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibihumbi ndwi nk'uko byari bimaze iminsi abo safari amakuru dukura amajejwe intwaro n'umutekano ngo hari amakuru bari baronse avuga ko hoba hariho isukari yanyegejwe mu nzu y'ubudandarizo bw'uwitwa Nsengiyumva Innocent aba muri quartier ya Rupfunda ari naho baca baja gusakayo baca bayisangayo inyegeje kandi atariko aranayidandaza kuko hari hugaye ngo iyo mifuko uko ari mirongo itatu yaciye ijanwa mu gipolisi minsi imbere y'uko amatohoza arangira nawe nyine iyo nzu y'ubudandarizo bakaba baramurondeye baramubura igipolisi kikaba cyabaye kirafata uwaracunze iyo nzu abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo bari bamaze iminsi itari mike atagasukari bagira naho kabonetse bakakagura ku giciro kiri hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibihumbi indwi baridoga ko intara ya Kirundo ihabwa isukari idakwiye ariko kandi bakanidogera n'abadandaza bayinyegeza kugira bikikemukiza mu kuyicuruza ku giciro cy'umurengera bagasaba abajejwe intwaro n'umutekano guhana bene abo bantu mu gihe iyo sukari nyene yariko iratangwa kuyu wa gatatu abantu batari bake bakaba batashe bikoreye amaboko abanyuma bakaba bahebujwe igihe cy'isaha zibiri z'ijoro mu Kirundo Abramu Safari kuri radio Isanganiro arakoze yaboha safari kuva kuri uyu wa kane nta mudandaza azosubira gucuruza isima ya buseko muri komine gihanga intara y'abubanza kiretse umwe wenyine ayihabwa n'ihinguriro buseko nta n'uwundi azosubira kudandaza isukari kiretse abayihabwa n'ihinguriro sosumo izo ni zimwe mu ngingo musantera wa komine ya gihanga yafashe yafashe kuri uyu wa gatatu hari mu nama yagirishije abadandaza n'abaguzi inyuma y'imyidogo y'abanyagihugu bavuga ko ku bwa tehanse mushani cegera c'uwurirongoye uwo mugwi ugizwe n'abakomiseri bamaze kwerekana aho aho bahagaze ko byabaye mu mirongo umunani n'umunani kandi ku ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryari ryarasohoye icegeranyo cemeza ko mu mirongo icenda na gatatu habayeho nyabwoko ry'abatutsi akabona ko nk'abantu ataho bahengamiye igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu mu mwaka ukurikira komisiyo d'ankete interinasiyonari ya onu yaramaze kuvuga ko ariyo nyabwoko yakorewe abatutsi iravuga yuko mbere n'umukuru w'igihugu ndadari na we bishwe bunyamaswa ibyo rero twebwe ntitubona n'ibituma iyo komisiyo veritere konsiriyasiyo isubira kuza gusubiramo ibyakozwe na oni kubera iki basimba igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu ariyo mbarutso y'amagu mu burundi bwatanguye kubona ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'abapfakazi n'imfubyi bakozwe ko n'amahano Burundi bwaciyemo avode barashima igikorwa cya severe cyo gutohoza no ku bundi bwicanyi bwagiye buraba ribona ko bizohumuriza n'abandi barundi babuza ababo gutyo hakaba kunywana adera hishaki yarongoye iryo shirahamwe asaba gusuma gusevere kutazohengama muri icyo gikorwa aho severe ivuze yuko igira itandukire ibindi biringo twabyakiriye neza bica biduhumuriza kandi ntibihumuriza ishyirahamwe ryonyine nibaza ko hariho n'abandi barundi icyenda na gatatu cyangwa ntega amarangara nahone bazogira amatohoza ayo matohoza rero niyadoca yemeza yuko nimba mirongo icyenda na gatatu naho niho harabayeho nyabwoko ry'abandi urumva rero eh, ari abatutsi ari abahutu umwe wese azokumva ko nawe bashikiriye ibyamubaye ko nabo muri mirongo umunani n'umunani bya ntega amarangara nabo ntibazo bati oh byagenze gutyo kugira ngo isanasanwe bareme wumve yuko umuntu wese yababaye kubona we yarabuze uwiwe yaba umuhutu cyangwa umututsi n'uburundi bwabuze abana babo abenegihugu inama nshingamateka yemeje integuro y'itegeko yorohereza uruja n'uruza rw'abanyagihugu b'abarundi canke abanyegiputa bashaka kujya muri ibyo bihugu mu gihe bafise impapuro z'inzira z'akazi canke izicubahiro bamwe mu bashinga amateka bati uko korohereza uruja n'uruza rwari ah, kwari kugira kunguko iyo rukora no ku banyagihugu bafise impapuro z'inzira zisanzwe umushikiranganje ajejwe imigenderanire akaba yasiguye ko ibijyanye no korohereza ingendo ku banyagihugu bose bigarukira cyane cyane ku bihugu biri mu karere kamwe amakuru ajyanye n'indero gufungura ku banyeshuri baba hanze y'ibigo bya kaminuza ahitwa kanyari ni mu gisagara cya bujumbura ntibyoroshye biturutse ku mikoro make y'abo banyeshuri bakavuga ko ingurane bahabwa idashobora gukwira ibyo bakenera kandi ko banayironka bateba basaba ko n'ako kagurane baronswa bokongererezwa kandi bakagahabwa ku gihe bitoroshe kubera ibiciro by'imfungurwa byaduze bagasigura ko n'utwo bafungura ari utwo gusa mu mutima akapure turonka turakaronka ariko ntigakwiye kaza gatebye kandi ko ibintu by'ibifungurwa usanga bizimbye inzu tubayemo ya shambure na saro tukaba tuyibamo turimo turi umunani turira ibihumbi mirongo ine rero kuri iyo mvu usanga bigoye ubuzima tubaye usanga butugora cyane kubera ubwo bukene bw'amafaranga uriko uraraba nk'ingene dufungura umuntu nyene ajya nyene utuntu kugira nyene abeho si kuvuga ati kugira nyene ngo yumve yuko ahaze ugasanga hariho na bamwe bahitanwa n'inzara tuba tubaye turabahunga icyenda akarasiyo kunda kugura ifu y'umwumbati akenshi niyo dufungura hama turya ibiro bibiri ibiro bibiri n'inusu abanyeshure bagas barasaba leta kuraba uko yoduza akadeni basanzwe baronswa kandi bakakaronka ku gihe ayo mahera bayaduhaye ku mwanya byo bari byiza abayongeyeho byo bari byiza byo dufashe kuko ingana umunyeshuri abayeho si byiza cyane ikintu nosaba nyamukuru ni uko agafashanyo duhabwa koza ku gihe kuko nk'imugihe kamaze guteba ugasanga uramaze amezi atatu ane utaronka agapureburuse ni ukuri kwiga bica bigorana muri posita bahora baduha aya ay'amezi atatu mugabo aho muri serire kanyari karitiye vugizo kiriri abanyeshuri bahaba bakaba bababa ibihumbi bibiri nabo bakaba bagizwe n'abahungu n'abigeme bose hamwe bakaba batunzwe n'ako kadeni bahabwa na leta Jean-Marie Mayong ifumbire hamwe n'umuti wica udukoko two ku biterwa byitiriwe tugwiza umwimbu bigakorwa n'ishyirahamwe Setrave bifise akamaro kanini mu kugwiza umwimbu nibivugwa na Hozine ndayishemeza jeje kumenyekanisha ibikorwa muri iryo shirahamwe amenyesha kandi ko uwo mwavu hamwe n'uwo muti w'ibiterwa atanga ari uko ufise ku bidukikije kubera uburyo ukozwe reka tumukurikire ku buhinga ifumbire ikoze matiyeri oruganike ni ukuvuga ngo ni ifumbire ituma haba umwimbu mwinshi cyane iyo fumbire ingene ikoreshwa murabona ko imeze nk'amazi iyo fumbire turatera ibiterwa kugwa hama ibiterwa biraduga tugaca dukoresha iyo fumbire ni ukuvuga iyo fumbire twishize ku biterwa iranyangetera isi gushika mu mizi bigatuma ibitegwa biba byiza bibyibuha kandi bitanga umwimbu n'ahanini turisunga ko amagara ari abantu yotera imbere kandi yoguma ameze neza n'uwo muti nyine wica udukoko tuja ku biterwa ugereranije n'indi miti yari yasanzwe ni ukuvuga uriko uriko uragerageza gufumbira isi yawe wahora ufumbira inshuro nyinshi cyane iko utera kenshi niko waba ko urakoresha ifumbire ariko uno mwavu wacu uje umaze kuwukoresha haragera igihe isi itaba igikeneye yuko wirigura urayifumbira inkuru ya karimanzira karimanzira w'uno munsi ni Pierre Claver aho barunda dushikana ku ishure shingiro rya Muyinga ya kabiri rifise abana barenga mirongo ine bagendana ubumuga muri dese ya Muyinga ubuyobozi ni komine bujejwe indero basigura abigisha n'abanyeshuri bakavuga ko bamenyereye bene abo bana naho mu ntango bitaboroheye umuyobozi arinda yambaje amenyesha ko intambamyi ari uko atabikoresho bibereye bafise byo gufasha uko bikwiye abo bagendana ubumuga na cyane cyane ko ari nka bamwe usanga badafise amaboko bakandikisha amano ni piya karave y'abarundi Eh, aho ni mu mwaka wa mbere ku ishuri shingiro rya muhinga ya kabiri abanyeshuri bariko batera intege mugenzi wabo fabrice igira uko ishaka ku mwimenyerezo w'ibiharuro akoze neza umwana adasanzwe kuko ntagira amaboko mu kwandika akoresha amano haba mu ikaye canke ku rubaho kiretse kwandika fabrice ngo arashobora gutwara ibintu ku rutugu kurandura utwatsi no gufungura akoresheje ukuguru uwo mwana afise icifuzo cyo kuzoba umukuru w'igihugu w'amashuri inzoba perezida umwigisha matilde banyankirubusa aravuga ingene yamwakiriye akamwigisha bakimuzana ntibyashoboye kunyorohera nabanje no kumutinya ku bumuga afise kuko nabona umenga ndamwegere mukora ko byonteza ibibazo uko iminsi yagenda ikurikirana nagiye ndamenyera ntangura kumuganiriza ndamwiyegereza ndamwereka ko ndi umubyeyi gushyiraho nawe atangura kwiyumvamo yuko ari kumwe n'umubyeyi icyo gihe byarangora kugira ndamwereke ingene yandika kuko sinashobora gufata ukuguru mugabo ko iminsi igenda nagenda nabyiyumvamo ntangura kuza ndafata uko kuguru nyine nkuko mfata abandi bantu atanu ku kuboko umwaka wagiye guhera atanguye kumenya kwandika ibintu by'imperekeranya n'indagi adashoboye gufatanya yarayobewe mu kirundi n'ibiharuro ariko ubu ndashima rwose igice cya mbere yarashoboye gufatanya za ndadi arakora n'ibiharuro arashyira ku inyishyu igice cya mbere yaronse amanota meza rwose muri iryo shure abana bahigira gufashanya no kwitwararikana nk'uko aba babivuga turabafata neza turabafasha nk'ikintu cyabananiye tukabereka hamada kubereka tukabona yuko yagitoye natwe biratunezera amaguru ubumuga butandukanye abana bose turabakira uwo muyobozi avuga ko mu ntango bitari byoroshe kuko babona abo bana nk'umuzigo yamara gushyira hamwe handicap international ryarabateguye baramenya ingene bifata ubwambye tutararonka inyigisho twabona kumwe ngo abo bana n'umuzigo ariko tumaze gutegurwa ingene abo bana bakigwa ingene bakurikiranwa ni ukuri biratujyohera rwose niyo bishise ugasanga mu mugwi wawe nta mwana agendana ubumuga urumva ko ubabaye agahaze ngo ni uko badafise ibikoresho bibereye baherereye vyotuma bitaho gusumba bene abo bana Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro Pierre Claver uh, Barundi ni kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko ano makuru twari twabateguriye ndashimiye mwe mwese mwaduteza abiri yakoze nayo hikuye imana yafashe muhinga bw'ivyuma Eline Ben bigirana yabateguriye ndabifuje kugira umutaga mwiza kayabago kuba amaze kubironka